Paidion el se, sulexon tauta, panta tois idioi stopois apothu. Epimelos stroson ten clinen, Strosamen, cae dia tuto scleron estin. Exetinaxamen, cae proskefalaion emalaxamen, epeidei gar ocneros epoie esate ha anancaia eisin, me deis exodia nuctereusei e ectrepsei. E antinos fonen acuuso, ut uto su chore eso. Analabeste humas, coimaste cae alectruo fonioe exupnisate me, hina ec dramoo.